havde et råd med 60 medier i, i det her råd, og ham her, Eudar og Meudar, de var med i det her råd. E Moisés, em vez de repreender Eldar e Meldar, chama a atenção de Num, dizendo: Queria eu que todo Israel profetizasse como eles. så i stedet for at skille dem ud og forbyde dem at gøre det, de gjorde, så sagde Moses, at øh, jeg ville ønske, at jeg kunne profetisere, som de gør. elogiando a mediunidade daqueles dois discípulos. Så han roste deres mediumitet, deres evne til at kommunikere. Então o que a gente tem que analisar não é o ato em si, mas o objetivo, o motivo que nos faz a praticar o ato. Så det vi skal se, det er ikke selve øh, akten i sig selv, aktionen i sig selv, men motivet bagved det. O Espiritismo também condena a evocação dos espíritos para fins atrasados, para fins de magia, para trabalhos do mal. O espiritismo eh, forbyder også at kontakte de afdøde med materielle formål, med materielle formål for øje. Nós só permitimos o contato com eles para fins nobres, para socorrer os espíritos desencarnados e para socorrer as pessoas que estão recebendo a influência deles. Øh, men den tillader at kontakte ånderne for at hjælpe andre og for at øh, øh, hjælpe de afdøde sjæle, der måske påvirker øh, mennesker her i den fysiske krop. Através dos médiums, o doutrinador conversa com aqueles espíritos e os esclarece, faz com que eles perdoem as pessoas que estão prejudicando. Så via er et medie er en person i stand til at snakke med, med en ånd, som ikke er i stand til at vurdere sin egen situation, og, og man hjælper den her ånd til at komme videre med, med sig selv og sit liv. Porque alguns espíritos desencarnam com tanta raiva da, do, do, de uma pessoa que ficam com um pensamento muito fixo numa monoideia como se fosse uma hipnose. Fordi uh, nogle mennesker, når de dør, øh, kan de være så fokuseret på en bestemt handling, at de nærmest er hypnotiseret af den handling. E como eles estão fora do corpo físico, o pensamento é diferente do nosso aqui. Og fordi de er uden for uh, deres materielle krop, så er deres tanker anderledes, end når vi er her. E só o fato deles incorporarem no médium, só o fato deles se comunicarem através do médium. Og alene det, at de er i stand til at inkorporere i et medie og tale Eles que estão fora do corpo recebendo as energias, os fluidos vitais do médium encarnado. Uh, dem som er uden for kroppen, men modtager uh, uh, de her velgørende energier via mediets krop. Aqueles fluidos promovem o que nós chamamos de choque anímico. Eh, é como se o espírito acordasse de um sonho, ele se transforma somente a, a, a, por causa da incorporação. Øh, og det er som om ånden øh, vågner op af en drøm, øh, og han øh, forvandles alene på grund af, at han nu har mærket en fysisk krop igen. E através das orações do grupo e das palavras doces de amor do doutrinador, og via uh, den uh, bøn, uh, den stillhed og, og åndelig uh, energi, der er i gruppen og af de mennesker, Er Aquele espírito melhora o seu padrão vibratório. Så vil den ånd øh, forbedre sin egen vibrationsniveau. Porque os espíritos dizem que nós vibramos em determinadas frequências, os espíritos atrasados em frequências baixas, os espíritos superiores em frequências mais altas. Øh, fordi ånderne de siger, at øh, sjælen, altså vores energi vibrerer i forskellige niveauer. Højere ånder, de vibrerer på en højere energiniveau, og og mindre udviklede ånder, de fungerer på en anden vibrationsniveau. E aquele espírito que está com raiva, quando recebe aquelas vibrações, se melhora. Melhorando-se, ele consegue enxergar os espíritos bons que antes não conseguia enxergar. Og den her ånd, som måske sidder fast i vrede, når han øh, får den der energi, og han forbedrer sit eget vibrationsniveau, så er han måske i stand til at se de gode ånder, der har ville hjælpe ham, som han ikke var i stand til at se før. Porque os espíritos atrasados, eles não conseguem enxergar quem está no nível vibratório superior, mas os níveis superiores, sim, conseguem enxergar os maus. Fordi dem, der er i den uh, lavt vibrerende niveau, de er ikke i stand til at se dem, der ligger på et højere vibrerende niveau. Então, de modusete cambiar til fez. Então, naquela hora da reunião mediúnica de desobsessão, Só det er, uh, på det tidspunkt i den, uh, under det møde, der kaldes en Que é fechada, que o público não participa, só participam os médiums